Շուշին մերը կլինի ներ հույս ունենք, բայց այն ժամանակ չի հավատում, որ իրոք կարող է պատահել, որ մի տարի շուշի չգնանք։ Լուսինե Մկրչյանն է։ Իր գիտակից կյանքն ապրել է Շուշիում եւ հիմա դժվարությամբ է հավատում, որ ապրում է Ստեփանակերտում։ Շուշիին այսքան մոտ, բայց եւ այսքան հեռու։ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ 4-5 տարեկան էր։ Մանկության վաղ տարիներն ապրել է Ստեփանակերտում սակայն ծնողներս Շուշիից են։ Հայրս Շուշի շրջանի Հինշեն գյուղից էր, մայրս Քարինտա գյուղից ժամանակ պատերազմի առաջին տարիներն էին մանկությունս անցել է եւ Ստեփանակերտում եւ Հինշեն գյուղում չնայած այդ պատերազմական դրվագներից ոչինչ չեմ հիշում բայց մորս պատմելով շատ բան եմ իմացել Լուսինեի մայրը 1960-ականներից ապրում էր Շուշիում, երկու անգամ է լքել Շուշին։ Առաջին անգամ մեծ հավատ ուներ, որ կվերադառնա եւ վերադարձավ։ Ես հիշում եմ, երբ Շուշի ազատ ագրումից հետո հենց հաջորդ օրը մայրս տեղափոխվեց արդեն Ստեփանակերտից տեղափոխվեց Շուշի, անդե սկզնական շրջանում այդ Շուշի տեղափոխվելուց հետո բնակվում էինք Քերոստանը սեփական տուն ունեին, դե մի որոշ ժամանակ մնացինք այնտեղ։ Այնուհետև հարևանությամբ գտնվում էր սեփական տուն, որը բավականին մեծ էր ու անհարմարավետ։ Մայրս այն վերցրեց, դե այն ժամանակ պետության կողմից տրամադրվում էին վարչակազմի ղեկավարի կողմից տրամադրվում էին բնակարաններ անվճար հիմունքներով, բնակարան, բայց քանի որ այդ բնակարանը գտնվում էր ասենց բարձր տեղ, ու գեղեցիկ տեսարանով մայրս նախընտրեց դա Գեղեցիկ տեսարանը ստիպեց, որ ընտրեն մի տուն, որտեղ կանցնեին իրենց կյանքի ամենաերջանիկ օրերը։ Չնայած Լուսինեն պատմում է, որ մի ամբողջ կյանք անհրաժեշտ եկավ, որպեսզի վերացնեն կենցաղային անհարմարությունները։ Չկար ասենք պրոյեկտում չկար խոհանոց կամ բաղնիքը դրսում էր, նման անհարմարավետություններ կային։ Իսկ դրանք սեփական տան պայմաններում վերանորոգել ամեն ինչ զրոյից ստեղծելը յուրովի դժվարություններ էին ներկայացնում։ Բարձրադիր իրենց տնից երևում էր ողջ շրջակայքը, տնամերձ անտառը եւ բնությունը, որ գերում էր բոլոր եղանակներին։ Շուշին գեղեցիկ է տարվա բոլոր եղանակներին եւ 4 եղանակներն էլ յուրովի գեղեցիկ էին, չկար մի եղանակ, որ ասես չեմ սիրում, մենակ տնհալից ժամանակ ճանապարհները բավականին ցեխոտ էին, բայց գեղեցկությունը, բնության գեղեցկությունը բոլոր եղանակներն էլ կար, այ որ ասեցիք հիշում եմ ձմռանը ոնց որ ցենթեքյաթում լինես, ամրանը, որ ամենտեղ շոքից կարելի ասած խեղտոց է, Շուշիում նամանավանդ մեր տան բարձրադիր մասում շատ հող էր։ Նույնիսկ ցերեկվա ժամերին ես կարող էի թևով հակնել, այդ զով ամրանը վայելում էի։ Իսկ աշնանը իր բնությունը իր գունագեղ գույներով ավելի գեղեցկանում էր իսկ երբ որ նշեցի մեր տոնո բարձրադիրը ու դա իր հետաքրքրությունը ուներ, որովհետև մեր բարձրադիր լինել բարձրադիր լինելով երևում էին հերվում գտնվող գյուղարանքները արևածակն է շատ հետաքրքիր Փոքրամարմին աղջկա համար պատանեկան տարիներին ամենասիրելի զբաղմունքը ապարելն էր։ Պատերազմից հետո, երբ Շուշին նոր էր ընդունում իր հարազատ հայ բնակիչներին, ոչ բոլորն էին դիմում դժվարությունների։ Կային մարդիկ, ռոմանտիկներ, ովքեր ուշադրություն չդարձնելով դժվարություններին եկան Շուշի որպես վերաբնակիչներ եւ Շուշիի կյանք բերեցին մշակութային գույներ, բար երաժշտություն, ծիծաղ ու երջանկություն։ Լուսինեն մեկն է նրանցից, ով հաճախել է մեղեդի բարի համույթ, եւ դա իր մանկության ու պատանեկության ամենապայծառ հիշողությունն է։ 5-րդ դասից հաճախել եմ, ելի նշեմ Շուշի մեղեդի բարախումբը։ Շատ մեծ աշխատանքեր իրականացվեց Տիկին Կարնեի եւ Նինա Գրիգորյանի կողմից Երևանից տեղափոխվել էին Շուշի որպես վերաբնակիչ պատերազմից հետո նաեւ ստեղծել էին տեխնիկային թատրոն իսկ նրա Տիկին Կարնեի աղջկան Նինա Գրիգորյանի կողմից թատրոնինքից բացվել էր Մեղեդի բարախումբը Այսօր էլ դեռ չի հաղթահարել այն ցավը, որ պատճառեց իրեն պարախմբի գործնեության դադարեցումը։ Այսօր էլ հուզվելով է պատմում իր երիտասարդական կյանքի առաջին կորուստներից մեկի մասին։ Ուզում եմ նշել, որ մեր բարային պայմանները շատ վատ էին, անբարեկարգ էին, հաճախ մենք պարապում էինք ձմռանամիսներին ցուրտ ինչ որ մեծ սրահում, որը բնականաբար վնաս էր բոլորիս առողջությանը, մրսայության հետ կապված, բայց բոլորս քանի որ սիրով էինք մասնակցում, ամեն դժվարություն հաղթահարում էինք։ Ա, սկզբում կար մեկ խումբ, դե բնականաբար երեխաների մի մասը գալիս էին մի որոշ ժամանակով կամ 2 տա 3 տարի հետո ինչ-ինչ պատճառներով դուրս գալիս։ Հետո երկրորդ խումբը բացեցին, մանկական, բայց հիմնականում ես մասնակցել եմ մեծերի խմբում եւ նրանց աշխատանքը եկավ ինչ որ մի պահ, երբ ավարտին հասցվեց դեպ մշակույթի նախարարության կողմից կարելի ասել բարի խումբը այնպիսի այնպիսի հանգամանքներ ստեղծվեցին շուշի 3 թատրոնները միավորեցին դրամատիկական, տեխնիկային եւ մանկական թատրոնները վերամիավորեցին մեկ թատրոնի եւ արդյունքում մեր բարախումբը տոշվեց Խաղաղ անվրդով կյանքով էին ապրում Շուշիում, իրենց այգուն ու տանը կապված, երբ մի օր բաց օթում որոտի պես սկսվեց պատերազմը։ Սեպտեմբերի 27-ին Կիրակի օրեր ես Շուշիում էի երբ եւ առավոտյան ժամը 7:15-ին Երբ ձայն լսեցի, ես մտածեցի դա ամպրոպ է, պահիտակ աչքերս բացեցի, հետո նորից մածոր ծանկությունը ունեցա շարնակել կնելու, սական երկրորդ կրակոցից նորից աչքերս բացեցի ու մտածեցի, որ պայծառ արև է, ինչպես կարող է լինել ամպրոպ, եւ ասենց ոնց որ միանգամից զարթնեցի, տեսա մայրս կողքի մահճակալի մայրս էր քնում, տեսա մայրս այնտեղ չէ եւ եւ պատերազմի վտա այդ վախից եւ որ ոնց որ թե զգացի որ պատերազմը սկսվել է ու մայրս կողքս չէ դուրս եկա պատշգամբ ու տեսա որ ահագին պայթուներ կան։ Ես ճիշտ ասած չգիտեի, որ այդ վայրերում բազաներ կային եւ հենց այդ բազաներն են այրվում ու չգիտես այդ պահին գյուղարանքների վրա են կրակում խաղաղ բնակիչներ են տուշում թե զինվորական ինչ որ կետեր մայրս գտնում էր տանբակում եւ վախվորած կանչեցի, որ բարձրանա վերև նույնիսկ այդ պահին այնպեսի տպավորություն, որ չգիտես դու կարող ես հասնել միջև հարևանի տուն կամ կարող ես նույնիսկ չգիտես ինչ անես։ Ու շոկային վիճակում գնացինք հարևանի տուն պատասպարվելու Մի քանի օր մնացին ապաստարանում, ճանանալով համացանց ու հերախոսակապ, եւ վախն այնքան մեծ էր, որ չէին կարողանում դուրս գալ, հասկանալ ինչ է կատարվում։ Երեք օրից հասկացան, որ բնակիչների մի մեծ մասը հեռանում է պատերազմի դաշտ դարձած Արցախից։ Իրենք էլ որոշեցին գնալ, ինչև կավարտվեին ռազմական գործողությունները ոչինչ չենք հասցրել վերցնել, միայն որոշ անհրաժեշտ իրեր, աշնանային շորեր եւ այդքանն, բայց նույնիսկ մտածում եմ հիմա մտածում եմ որ ինչքան շոկային կամ ստրեսային վիճակում էինք մենք որ կա, կան բաներ որ դրանք պետք էր վերցնել հիմա հաճախ է հիշում իրենց տունը պատմում, որ մինչև վերջին տարին շինարարություն էին անում։ Ասում է Իտալիայից պաստառներ էր պատվիրել, վերջին շաբաթվա ընթացքում էր բավականին գումար ծախսել կենցաղային տեխնիկա գնելով։ Տան հարմարավետությունը ստեղծեցինք, իհարկե որոշ դժվարություններով եւ տարիներ տևեց, որպեսզի իմ իմ նախընտրած բոլոր տարբերակներով այդ տունը դառնա հարմարավետ եւ գեղեցիկ, սակայն ավարտին հասցրեց 20 թվականի Գառնանը, նույնիսկ ամիսներ չէին կարող, ամիսներ վայելեցինք այդ ամենը նույնիսկ պատերազմից մեկ շաբաթ առաջ ես էլի մեծ գումարներ ծախսեցի ինչ որ բաներ գնելու, չմանրամասնեմ։ Ես չեմ ուզում մտածել ու նաև չեմ ուզում խոսել իմ գրած վնասների, նյութական վնասների մասին, քանի որ պատերազմը թողել է այնպիսի հետևանքներ, որ նույնիսկ ամոթ է խոսել կորցրած բնակարանի կամ նյութական ինչ որ վնասների մասին։ Չի ուզում խոսել որովհետև իր համար շատ հարազատ մարդիկ այսօր չկան։ Պատերազմում կորցրեցի շատ ընկերների։ Մեկը մեր դասարանից էր, հոգևորական, շատ տաղանդավոր, դպրոցում սովորում էր շատ լավ, եւ իրոք ափսոս է նրա նման երիտասարդների կորցնելը։ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ զոհվեց իր եղբայրը եւ ասում է գուցե մեղք է անում այսպիսի մտքեր ունենալով, բայց կան մարդիկ, ովքեր իրենց ապրելով ավելի շատ օգուտ կտային մեր երկրին։ Հա, հորա, հորական կողմից եղբորս Բաքվի բանտում խոշտանգել են եւ տարիներ հետո երբ մեծացա մտածում էի որ գուցե նա սխալ է բարվել իր կյանքը հայրենիքին տալով ժամանակին 90 ժամանակին ինքը շատ ակտիվ կարվող էր, շատ հայրենասեր եւ մտածում եմ, որ կյանքը հայրենիքին տալով կյանք ավարտվում է, սակայն մահից հետո երկիրը ավելի է զգում այդպիսի ու հուզվում է նորից, չկարողանալով արտաբերել այսպիսի մարդկանց կարիքը։ Պատերազմի ավարտին շատ էին սպասում, բայց երբեք չէին կարող պատկերացնել, որ այսպես կավարտվի պատերազմը այս հանգուցալուծմամբ։ Պատերազմի օրերին բնակվում էինք Երևանի հյուրանոցներից մեկում եւ այդ նոյեմբերի 10-ի գիշերը ժամը 2-ին մենք քնած էինք, երբ հարևան սենյակի կինամ Ստեփանակերտից էր զանգից թե պատերազմը ավարտվել է եւ նրա ձայնի մեջ կար տխրություն, ջղայնություն, այնց որ տարածքները այլևս մերը չեն եւ այդ արդեն վերկացանք եւ բնականաբար հերոստատություն նորից միացրեցինք դե այդ լուրերը լսեցինք եւ երկու-երեք օր նույնիսկ չէին կարողանում քնել այդ այդ նորից Վերադարձան Արցախ նոյեմբերի կեսերին, հետ պատերազմական շրջանում, երբ դեռ չկային կոմունալ հարմարություններ։ Ասում է, պատերազմի ժամանակ այստեղ չէր, գոնը հետո առաջիներից լիներ, ով մի լույս կվառեր Արցախում եւ Արցախը հայկական պահելու մե հենասյուն էլ ինքը կլիներ։ Երազանք ուներ, որը շատ նվիրական երազանք էր։ Շուշին գործներից հետո միշտ մտածել եմ, որ գոնե Շուշի հողից ունենա եւ միշտ հիշում էի, որ Գարեգին Նժդեի համար ինչքան կարեւոր է Ռուսաստանի բանտերից մեկում ունենալ Հայաստանից մի բուրհող եւ այդ նույն ցանկությամբ միշտ մտքերով մտ, մտածում էի այդ ցաղկամանում, այսինքն այդ ցաղկը բնական ցաղիկ է, մայրս էր տվել, որ աշխատավայրում ունենանք։ Այդ հողը Շուշիից էր, այդ օրախությանը չափ չկար, որ վերջապես գտա ինչին, ինչի մասին երազում էի եւ որը այդքան անհավատալի էր Լուսինեն հիմա մի երազանքել ունի, որ կապույտ ավտոբուսները մի օր նորից իրեն տանեն տուն։ Շուշի Ամեն օր Շուշիից գալիս էի Ստեփանակերտ եւ գնում էի Շուշի տրանսպորտը այդ ժամեն ժամերին մարդաշատ էր, նույնիսկ երբեմն դռները չէին բացվում, որ մարդիկ մտնեին, գոնե կանգնեին եւ հավանաբար տաքսիով պետքա բարձրանային Շուշի։ Դե այդ ժամանակ բոլորս բարկանում էինք, դժգոհում էինք սակայն իհարկե երանությամբ ենք հիշում այդ նույնիսկ այդ պայմաններով տուն գնալը իսկ այդ կապույտ ավտոբուսները թեկուս Երևանում որ տեսնում եմ ավելի հարազատ են տուն տանող ավտոբուսները կարելի ասել մեր կողքին լուսինա մկրչյաններ